Ne bi me iskal, ne bi me iskal, če me ne bi že našel. Ne bi me iskal, ne bi me iskal, če me ne bi že našel. Če bi imela samo še en dan življenje, še življenja, bi um, šla do svojih staršev in se jim zahvalila pač, za to, da me imajo radi um, pa pač do brata, do brata pa sest. Verjetno bi bil stič, ne verjetno. Wow, ne vem. V enem dnevu praktično ne bi mogel nič narediti. Če bi imel en mesec, bi se dal pa marsikaj. Ful bi pele, pa ful bi se veselile, tega, ker smo doživeli toliko lepega v življenju skupaj, pa tudi z ostalimi, um, tako da bi pač ta dan izkoristili za eno tako veselje s prijatelji, z najdražjim. družino. družino. Vse nekaj imamo, imamo radi. S tabo. Tudi s tabo. Ja, ne, vse bi šel pozdraviti, ki jih poznam, malo bi užival. Pa tako, no. Hvala, ja, čim bolj bi ga izkoristil. Kaj si, v hribe bi šel. <laughs> ja, živo še en dan. <laughs> s fantom šla kam, če bi umela. Naredila tisto, kar že dolgo hočem. Ne bi me iskal, ne bi me iskal, če me ne bi že našel.